Margaret Ruthven Lang estis usona componistino, filino de amatora cantistino, cae de la dirigento, organisto cae componisto Benjamin Johnson Lang, que estis el stara membro de la Musica Societo de Boston, grava centro de clasica musico. Margaret havi sien unuen studoin de piano cae componado sub sia patro. Si estis de du raja, ciam si scrivi sien unuen componajoin. Tiei fruei pezoi de Margaret certigis la patron pri sia talento por mercado cae faris che si comensu lezionoin pri harmonia contrapunto caiposte poste instrumentado. La hacho de Decnau Margaret, acompanite de sia patrino, Voyagis al monqueno por studi violonon, contrapuncton caifugon. Tamen, onineis neis al eniron al la conservatorio de musico, char por y estis malpermesitae la contrapuntai classoi gis 1898. Pos revenado al Bostono, si sequis studo in pre-instrumentado cae componado ce membroi de la dua nov Anglia scolo al qui si aligis. Margaret Lann componis pli ol du cent pezoin, qui estris boni ricevitai cae ofte presentitae en la bostonae concerteioi cae multae elili publicigitae de la A. P. Schmidt Eldoneio. Si estis unu el la unuae du virinae componistoi cune cun Amy Beach, cioi havis la chanson che grava sinfonia orchestro presenti sciain componajoin. Estis en 1893, quiam la Bostona Sinfonia Orchestro, sub le dirigento de Arthur Nikish, premieris la vercon de Margaret Lang, dramatic overture opus 12. La verco ricevis apogain cae positivain criticoin. Gi havas fortain contrastoin, principe inter la cef temo cae la accessora. La unua estas malhela cae mese poca, la dua tenera cae homa. Apud meti tiu indu, donas iun tramezzan potenzon, cae la evoluo de ambau estas extraordinare ne tradizia. Tamen, la dramezza uverturo neniam estis ripetita, sed gia presentado malfermis novan voion alvirinoi. Prescautui, dua uverturo de Margaret Allan, guiticis opus dec, estis presentita en Chicago dum la monda exposizio sub la dirigento de Teodoro Thomas. Aliei bonegai vercoi de Margaret includis in por vocio cae orchestro, quelcae el kiwi dirigentis gia patro, Bo Jo Lang. Ancau, eminentai cantistoi ofte presentis la solista in cantoin de Lang. Sia verco Oyala altiris internazian atenton pos gia presentado ce concerto de Americai vercoi ocasigitai ce la Parisa exposizio. Multai al la verco de Margaret estis tre popularai dum sia vivo d'auro. En la crepusco, cae Irlanda am canto, estis la plei favoratai de la publico cae tre ofte presentitai de plurai famai cantistoi. Tamen, Margaret estis tre critica pri sia laboro, cae si detruis pezoin pri ciui si ne sentis sin mem certa. Secve, neniu il siai vercoi por orchestro existas, versaine detruitai fare de Margaret mem. Post la forpaso de sia patro, Margaret concentrigis en la sorgado de sia patrino, cae pli cae pli lasis complete la componadon. Teodor Priser publicigis sian finan vercon, tri pianei pezoi por iunei presentistoi opus dec. Cun sia naudec un iara abono la Boston Sinfonia Orchestra, Margaret Lang starigis recordon kiel la plei longa sin sequa abonanto. En 1917 la Sinfonia Orchestro presentis concerton por festi la sendiarigion de Lang. Si forpasis nur ses monatoin antausia sen quina nascistago.